mit Maßel gesund und leben, seltes Dächtele mir wählen als geben, will ich tanzen mir hopp, hopp, hopp, a räub neu von und Kopf. Will ich tanzen mir hopp, hopp, hopp, a räub neu von und Kopf. Spielt les Morem, spielt mit Leben, erste Dächtele heint euch geben, noch geblieben uns Töchter zwei mich halt mit Scheun beisee. Spielt les Morem, nimmt die Klassen, soll die ganze Welt sich freien. Bei unser Simche, weißt nur ein Gott und der, was der, der hat. Wenn ich sehen schon das zweite Mädel, angetanem weißen Gruppekleidel will ich singen und freilich sein, ein Rob von Herz, ein Stein. Will ich singen und freilich sein, ein Rob von Herz, ein Stein. Spielt les Morem hebt und schneiden, das zweite Mädel geh euch in Freiden. Das Muschinkel noch hab mir, mich halt mein Scheun bei ihr. Spielt les Modem von uns macht ohnem, soll er lebt und vor noch gab's ohnem. A Kind euch geben, eu Gott in you, a Mädel noch dazu. Wenn beim letzten Weltspiel hören, will ich etwas treurig stehen und klären, das letzte Töchter schon euch weg. Was ist da noch der Zweck? Das letzte Töchter schon euch weg. Was ist da noch der Zweck? Spielt les Morem, besetzt die Kalle, Zugenommen uns die Kinder alle. Schwer gewähn uns die Töchter drei, euch schwerer noch on See. Spielt les Morem, Schweiß und Tränen. Das letzte Bettel wird heute ledig werden. Das ganze Stiebel, ihr Kleiderschrank, oh weh, wie Pust und Bank.